Yo mas, sepote sing. Oke. Okay. Pas mas. Nggih, okay, Dabo. pun tepang kalian Mbak Widodo menika. Nggih, lak tepange sampun, tapi pripun nggih lak nembang yah menen apa lembing apa nggih mlebet paut to laren iki. Dalem? Menyakmu. Lah prasek sekolah to, Dik? Umure wis akeh, sabare anek karek iki tok lho. Lah kok sik cilik. Mentar ayo. Cabe rawit to ya. Enggak ngerti. Kowe letake wangi. Aku ora nggawa apa-apa, diwangi to, Mas. Lihat dilokne karo percil lho iki. Dilokne ya bene lho, cangkeme kono dhewe ya. Lebihnya bocah dibantu kok malah. Dibantu lho ngaku ra butuhne sampean bantuane sampean ya ora butuh kok. Dek, ya wis bareng kono ecil. Eh. Golokno pecel dek, campur kuluk pangan wong loro. Nggih. <laughs> Karo mangsa kok Mas yo. Lah sampean wani apa karo Mbak Widodo? Lah apane lah sing sakmono kok iso. Mentel nganggo gedange. <laughs> sewengi loro. coba. Adep ana Mbak Win. Niki ta? Heeh. Ah. Eleh. Eh, percil. Eh, Kowe ngeremehne aku to iki cedak omahku lho kene iki rono duk nek sewengi. Iya Dik ya. Mbah. Lho, iya ngono lho Dik. Ya ya aku roh-roh omahmu. Iki cedak omahku lho mangsamu kene iki. Iki daerah iki daerahku tok iki daerah kekuasaane percil apa ora roh kondange percil. Hmm. Donglor percil. Mateni bayek. dong kidul percil mateni bayek dong etan percil bayek tak mateni ora nek sing tuwek dik ora wani karo tuwek goblokmu eh, wani karo cah cilik kowe ora ngerti aku eh. cah nom-noman kene kabeh boloku saenene tenane iya ya ya nah ya ngono lho bener eh, Lha lha awak mudun dikeruyuk cah kene bosok Lah aku ora malah demen dikeruyuk timbang rene sing ngeruyuk. Maju Mbak Wit, maju maju sajak. Apa wani, apa wani ya. Lah kok apa wani karo aku? Tak jokne Awakku saiki apa ngomong apa kowe cilik lho Mandak cah samene kok. Mandek alah alah paut paut. Eh, ora apa Paut paut lele. Lho, rupamu yang ngono irungmu mekrok. Lho lho malah ngelokne irungmu mekrok ya. Ah, Mas yo urunge mekro ora masalah. Hmm. Sing penting raine kan mingkup. Eh. Jangkrik malah mingkup tak iwangi. Mati opo kancane mbok iki. Tak iwangi, tak iwangi. Apa direken aku wedi karo awakmu? Eh? Aku mau wedi karo awakmu. Do widodo. Cek pecel rasa bengok-bengok banter irungmu mekrak-mekrak kaya sukle. Ayo di aja wedi to aja wedi alah sebagai wong lanang kok maju to maju. Maju aja wedi. Dodo. Dodo. Gaya mau apa? Cah cilik. Ben. Entu te ambil enak. Masalahnya kok ambu nyapel tuntutku dhewe tuntutmu mangsamu apa mangsamu roti roti lemben lemben saiki saiki yen biyen tinggine munggah amben matine ra kaya biyen tenonge dilumahne omonge digenane jagung bakarane tanggung perkarane mangsamu sing ngene lho iya iya iya Kaya oh, ayu ayu dhewe. Kaya dhewe dot. Agustus Januari. Kapan gue kok Agustus varian varian. Oh, putus gak putus hari ini toh. Dunia tidak selebar katok kolor. Daun kelor. Daun kelor. Daun kelor. Iya iya. Rumang samu apa? Rumang samu apa? Ora serok. Lah <laughs> iki lho, tak anteni. Ora serok, ora sutil. ora wajan, eh? ora melok, ora kentil, ora doyan. Iki lho gambarmu. Gambar. <laughs> santai ket Ngono, Dik. Sebagai wong lanang ngono, Dik. Ora mageri, no gapit, ora nyegeri. Ora duwe duit. Ya kowe kuwi. Engkau. Ora serak, ora sotil, ora wajan, ora melok, ora kentil, ora doyan. Iki lo gambarmu. Eh, walik-walik. Wes. Alah alah, wedi-wedi. Wes. Wes. eh warai wedi-wedi. Wes kuwi mau. Wes. Mek kaya ngono kuwi mau, Cil. Lho, gak wedi ya kowe? Lah sing tak deni ki apa lek karo kowe? Hmm? Ayo. Ngapa? Apa sing tak deni? Wis pelekno wae karo Widodo. Pelekno wae karo aku. Aja kaya ngono wae. Aja kaya ngono wae. Ha. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Loh. Yudhe kocok kok. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Apa? Oh, sengkuni, sengkuni. Aja wedi to, cuk. Kaplok ngono lho. Ya to ya. Kaplok. Eh, Bang Endi, Endi to, Dik. Kuwi lho ngarep. Ya, <laughs> Rumang saku kok air. Dang, ini ya, orang seru orang sira no. Orang. Ini lo gambarmu. Eh, eh, iki lho. Eh, eh. Ora wani lho kok karo lanang kacangan. Nah, kacangan, kacang ada mu cilik lo. Mas. Nah. Ora wani iki. Sah plorak-plorok ra nek balane. Kuaplok lho, kuaplok lho. Kuaplok. Wo, tak diales bosok kowe malan. Wah, ha, ha, sikut dilosor lo malan. Oh, tak pancal tenan gue malan kowe. Nek nah, hantemen, hantemen, hantemen, hantemen. Nya, hantemen. Nah. Alah, alah. Ha, ha. Bosok ora Ha. Balesan. Balesan cil, Balesan. Balesan. Alah, alah iki lanang apa to, Dik? Dik. Iki lanang apa? Heh, ngene. Ini lho wong kaya aku lho. Sebagai wong lanang itu tunjukkanlah pelananganmu. Eh, eh, eh. Kelelakianmu. Kelelakianmu ki lho. Sing antem, sing di sing diantem sing sing Wong ngene kok kira wedi lho. Alah apa nek kowe. Oh, sing suwi, sing suwi. <laughs> Keri. Iya. Nah. Ya. Ki lho cah kendel iki. Endi balesmu? Ora mbok bales. <laughs> Eh, cukur amat kok tukang becak. Eh. Ya eh, wong culun. Cukuran kuwi. Eh, kaya pecah idiot lho sampeyan eh, ngono. Aku ya arek daftar tentara. Tentara. Tentara ya ora kene iki lah kok bakul sate Madura lho. Gondrong dangdut wi, Mas. Kene cemat, kene gondrong. Nggih Pak Delang niki wau aja ngumpul welas. Nggih. Monggo ngumpul welas. Nggih Mas, ngisih, ngisih. Aku tak nyambut gawe sih yo. Lah wis lho, ngisih. Ayo bro, masih bersama Sumberjo di Goyang. Sing usah rikau kadek tanggapan ngelas nih. Pun bos. Udah ada di tangan ini ini pola nih karu-karuan ini. Niki ngetan Mbak Wit. Angge. Niki mirungkan pundutanipun penjenanipun Ibu Sekdes. Niki malah ya kan? Nge, Ibu Sulin. Liannya nong setenggal kalau pindu dia. Lah mau buatan apa-apa. Bucari Ibu Sulis sih. Ngeresake mentembe doan penjenengan ibune sing pun yuswa pitung puluh lima tahun nah. anake mas percil kau niku anakku lah bah kau aku yuk gah anak aku eh aku dembok tatune lo wele emsian awakmu aku dembok aku mbok kencal kencal ndasku Iki mboke kuwi anake terus kita Mas Yudo bapak. Mboten mboten kuwi anake iki mboke. Kuwi tok anake bapakmu akeh no lho Dik, anake wong akeh. Oh, iya iya iya. Dadi hmm. ra karo-karoan lah dadi. Terus aku dadi leke. <laughs> Leke piye to sampeyan iki? Iya ra dadi apa-apa to Dik, dadi apa kono lho. Wis bae lah, Pak. Pakmu, anakmu iki mau nendilek dolan, Pakmu. Mbok digoleki anake wis tuwandep iki wayahe ning omah loh Pakmu wayahe Pakmu. Ramtala mangan, Dik, bojoku kaya ngene ae. Etek-etek eh, iki tuwek ngono lho, Mas. Ya tuwek nemen biasa umur 50 ngono lho. Lah iya, ya kenomen to wong anake wis tuwek umure wis 49 mosok mbok anak pupon, anak pupon kuwi kan termasuk anak asu. Eh, anak asu to. Anak kirik tak tapo lambemu tenan. Jimbo saka panti asuhan. Asu. Oh, kurang hae kok. Wah, cah-cah tuku ya putian tok. anakmu ora kena diatur. Piye to Pak mujane nek ndi? Angger mulih mesti mendem. Oh, alah mendem to. Mendem terus karo kanca-kancane. Ombe banyu, banyu londo kuwi to. Ombe, yen eh, ombe banyu londo lu kene kene kene wong mendem. kuwi rumah saku koyo cokrek to Pakmu. Heeh. Kene ning warung lu kancane karo Pak Jakun. Mosok. <laughs> kuwi to gondo-gondo bawa kuwi to. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, Mulyana. Oh iya tak kira gondok kuwi mau. Lho lho mulih lho mendem lho. Eh. Mbak. Yo. Dapurmu ah. nu mendem telewele. Apa aimu, Pak? Eh, eh, eh. eh, eh. Kowe nyapa? Pak en kapan ne? Pak en kapan ne? Awakmu, Pak. Oh, awakmu wong aimu ngono wae. Eh. <laughs> Awakmu, Bapak. Mendem rasa sadar goblok. Ya ngono kuwi mesti mulai-mulai mesti mendem anakmu ora kena diatur. Wis diatur. Eh. Teka-teka mesti bengok-bengok deh. Anak dhewe teko ya, Pak. Aku jalo Alah nguyuh kono ae lho kabeh wis ora doyane kowe. Ora doyan piye to rumah sammu yoga nek sing doyan ambek aku iki. Wis kene lho nguyuh kene. Nguyuh ning kene Rapopo, apa-apa ya. ora apa-apa ora apa-apa. Ah, wis tamu. Ucah nek bengi. Oh, njaluk. Lah dal. Aduh, waduh. Kepleset. Nyapa bapak? Lunyu yo <laughs> tak iteki. Bapak picek. Menyapa, menyapa, menyapa, menyapa, menyapa, menyapa. Bapak ngidek cecek. <laughs> Walah. Ah, purel jangkrik. Entekne kuwi. Mer. Ini ngopo kowe, Le? Cah bagus, kowe kok amben mendemen njaluk apa sirmu? Aku. Eh, lha apa ngomong lo karo mbokmu? Njaluk rapi, Mbok. Njaluk rapi karo wedhus apa piye? Wedhus kudu karo. Ini rambutmu iku apane to, Le? Le wong kowe ganteng-ganteng lek rambutmu ireng kok malah kok padakne karo rambutnya kirek. Aku nggak turane wae bapak, Mbok. Bapakmu ora ngono kuwi lho. Lewe melu karo gonjo kuwi apa piye we mau? Hmm, bolo kumbaku ber. Senengane. Bolo apa Mbak Kuber? Bolo apa? Nyambut gawe. Mbah Kuber ora tau ngono kuwi. Kuwi njaluk apa le? Rapi. Rapi. Hmm. Saiki. Heeh, Mbok. Tenang. Tenang. Ya wis. Loh kok ya wis toh? to? Lah wit duwe musuh apa ora to? Aku njaluk rapi karo purel mlitar, Mbok. Masalah njaluk karo purel. Kowe kok kuat ngopeni kowe? Penggen mendam-mendam ngopeni purel kae pacane wedak etok e karo tengah yuda lho, Le. Wis roh kathoke kae larang lho, kene sengi kae kathoke. Wis ditukokne. Heh. Kuwi mbiyen bekas bapak, Mbok. aku sok sangkut-sangkut bekas sing di sing di. Kowe tau ngeling ke Pakmu Pura bicara. Sing di, wong e sing di. Sing pojokan. Sing sanga kae apa berlian? Songo, sanga. Eh, duk sing kuwi. Sing di? Sing nomor pitu. Nomor kuru kok. Pitu. Oh, pitu. Mbok, aku njaluk rabi. Ah, iya, wendang rapi ora pura. Hmm. Nyapa to ngapa iki nyapa? Sapi bengah ngono to le. Kudu ngentut. Mentem-mentem kok. Eh, jawaban wonge ben lega. Karo sapa tali? Eh, eh, Bapak. Mbok mbok kuwi lho patenono. Mbokmu lepate nono gek pen nono. Omong ngono to. Ya sing jelas nyanyine. Karo sapa? Eh, eh, eh, eh. Pak, apa? Lene karo ngarepe rada aja banter-banter. Lon biye Kok pitu pakmu kok angel men to anak anakmu pakmu. Saurono jajal karo sapa tali. Nah. Karo sapa tali? Talmu lah banter-banter. Karo bekasi bapak kai. Duyan nih bekase bapak. Lem weh. Lem tenan. Nan. Iki lo. Weh, kena bapakmu, bekasi bapakmu. Sendi. Iki lo. Kegede. <laughs> Yo. Yusim penting kawinan to Zimbabwe.